Այնինչ տեղի է ունենում Արցախում մարդու միջազգային իրավունքի ու միջազգային հումանիտար իրավունքի կոպիտ խախտումը, մարդկանց ազատ տեղաշարժի, միջազգային հումանիտար իրավունքի, մասնավորապես Ժնևի 4-րդ կոնվենցիայի մի շարք դրույթների։ Ադրբեջանն ինքն էլ հասկանում է, որ հատել է միջազգային իրավունքի բոլոր կարմիր գծերը եւ շտապում է որոշակիորեն ապահովագրել իրեն, հայտարարելով, որ Արցախում գազի խափանման հետ ինքը որևէ կապ չունի, իսկ միջանցքը արգելափակվել է բնապահպանների կողմից։ Թե ինչ է սահմանվում միջազգային իրավունքի ինստիտուտի օրենսդրությամբ նման խախտումների դեպքում եւ ինչ է հետևելու դրան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանն է մանրամասնում։ Միջազգային այս խնդրին մոտիկանաց, որ դա, դա մարդու իրավունքի հայեցակարգերն են։ Եթե մենք նայենք արերևույթ, որտեղ կա երկու խումբ խախտումներ, արերևույթ դա տեղաշարժման ազատության իրավունքի խախտումն է, մարդիկ հնարավորություն ունեն տեղաշարժվել, եւ կա կոնտեքստ։ Կոնտեքստը դա հայատյացության քաղաքացիությունն է։ Հիմա եթե դուք նկատեցիք, գա իրենց մարմինը գազի մատակարարման հետ կապված հայտարարություն է տարածել, թե մենք կապ չունենք գազի մատակարարման խափանման հետ։ Այսինքն իրենք նույնպես գիտակցում են, որ անընդունելի է վարկագծի եւ ասում են, որ միջամտությունը մեր կողմից չի եղել։ Արդեն կարելի է հասկանալ, որ անկալում եմ, որ միջազգային մարմինների արձագանքը ել ավելի խիստ է լինելու, որովհետև կա նաև քաղաքական կոնտեքստը։ Ես միայն ներկայացրեցի իրավական կոնտեքստը, դա տեղաշարժի ազատությունն է։ Նշեմ, որ իրավական կոնտեքստը առանձին դեպքերով շատ ավելի լայն է, սկսած օրինակ հաշմանդամություն ցող անձանց ընդհանուր միջև անձնական կյանքի հարգման իրավունքը կամ վատ վերաբերմունքի արգելքի իրավունքը, երեխաների կրթության իրավունքը։ Այսինքն, երբ որ փակվում են հաղորդակցության ուղիները, մարդու իրավունքների բազմաթիվ հիմնարար սկզբունքներ են խախտվում ստեղծվում։ Եթե ամբողջը տեղավորվում է կոնտեքստի մեջ, դա ռասիզմն է։ Ամեն ինչ շատ པարզ է, ամեն ինչի մասին վաղուց ասվել է, ես վստահ եմ, որ հիմա մտածում են իրավական գործընթացներ սկսելու մասին, ասենք իրավասու պետական կամ նաև ոչ պետական մարմինները։ Որ իրավասու մարմինները իրավական։ Եթե իրավական գործընթաց պետք է սկսել, լավ կլինի պետական մարմինը սկսի։ Հայաստանի Հանրապետությունը այստեղ իհարկե չի ներկայացնի դա, այլ Արցախից անհատական գանգատներ գնան օրինակ եվրոպական դատարան, որը այս վստահ եմ աշխատում են։ Կեն քաղաքացիները, ովքեր ճանապարհին լրվել են, չեն կարողանում տեղաշարժվել եւ խախտում են ոչ միայն տեղաշարժի իրավունքը, այլ կարող խախտվել եւ առողջության իրավունքը եւ աշխատանքի իրավունքը եւ վատ վերաբերմունքի արգելքի իրավունքը։ Ընդհանուր միջև կարողա որոշակի հանգամանքներում կյանքի խնդիրել բարձրանա, ասենք առողջության սուր խնդիրներ ունեցող հիվանդների մասն է խոսքը։ Այսինքն մարդու իրավունքներն են խախտվում, այն պատճառը, որ տեղաշարժի ազատության իրավունքը խախտվում է, այդ ամբողջ պատճառը ոչ թե օբյեկտիվ է, որովհետեւ ասենք Ադրբեջանը այնտեղ ինչ որ գազի հետ կապված աշխատանքներ անում, այլ այդ ամբողջը թատրական է, այսինքն դա տեղավորվում է ռասիստական քաղաքականության մեջ։ Իհարկե, որպես կանոն դատարանները նաև նայում են թե ինչ ենկած փաստերի հետ է։ Բոլորն էլ պարզ է եւ արդեն որոշապացներ կան, որ բնապահպանների մեջ կան պետության գործակալներ, ռազմական ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ, այսինքն իրականում ճանապարհը փակելը վերագրվում է Ադրբեջան։ Կա նաև քաղաքական կոնտեքստը, քաղաքական կոնտեքստը Ադրբեջանը փորձում է իր դիապետության տակ վերցնել Ղարաբաղի տարածքը եւ հերթական հրահարման փորձն է, դա ուղղված է նաև Ռուսաստանի զինված ստորաբաժանումներին ճափաժամները դա։ Հիմա Արցախը փորձում է այդ ձայնը լսելի դարձնել մարդու իրավունքներով զբաղվող կազմակերպություններին, բայց կարծես թե այդ ձայնը լսելի չէ։ Այդ դեպքում ինչ պիտի անի Արցախը եւ ընդհանրապես ով պիտի ներկայացնի Արցախի շահերը միջազգային սուբյեկտներին իրավունքի։ Նախ սկսենք նրանից, որ Արցախը ճանաչված է որպես Եվրոպայի խորհրդի տարածք։ Դա միանշանակ է։ Ամբողջ Արցախն է, որ Արցախում տեղի ունեցող խախտումները, որ դեպքում են վերագրվում արդեն ճանաչված վերահսկված պետություններ Ադրբեջանին թե Հայաստանին։ Դա է պատճառը, որ հիմա Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել, որ ինքը կապ չունի։ Ճանապարհը փակողները պաշտոնը տրանզինք չեն, որոնք ներկայացնում պետությունը, այլ անկախ քաղաքացիներ են։ Գազի մատակարարման հարցով էլ արդեն ներկայացեց։ Բնականաբար առաջին ամենամոտ կանգնած Մերացյանը եվրոպական դատանն է, որ Արցախի քաղաքացիները կարող են դիմել, դա նույնպես հաստատվել է վաղուց։ Այսինքն պետք է գանգատներ շտաբ ուղարկել եվրոպական դատարան, այդ թվում նաև հրատապ միջոց կիրառելու պահանջով, հրատապ միջոցները կիրառ կիրառվում են, ասենք օրերի ընթացքում։ Այն է ճանապարհը բացել գազի մատակարարում վերականգնել։ Այն ինչ որ պատրաստում էին անելու կամ արեցին, չեմ հիշում, 1 տարի առաջ գազի մատակարարման դատարեցման հետ կապ։ Առնվազն պետք է այդ գործընթացը սկսել, վստահ եմ, որ այդ գործընթացը ենթադրում է, որ ընթացքի մեջ է, ուղղակի իրավական գործընթացն որ պետք է փոքր պատրաստվել։ Ինչ վերաբերում է արձագանքին, արձագանքը որպես կանոն լինում է մի փոքր ուշ, երբ որ միջազգային մարմինները ստուգում են փաստերը, համատեղում են պատասխանող կողմի կամ մյուս կողմի արձագանքը կամ նրանց պատասխան իշխաննել են ստանում եւ նոր են արձագանքում։ Թերապես միջազգային մարմինները, որոնց դերակատարում միջազգային իրավունքում երկրորդական է, առաջնային պետությունների դերակատարումն է, իրաց արձագանքը փոքր ուշացումով է գալի, բայց հաշվի չառնել դա իհարկե չի կարելի, որովհետեւ եթե կրկնվում է հարցը, արդեն հարցը կարող է տեղափոխվել արդեն քաղաքական սանկցիաներ ընդունող մարմինների պլատֆորմ, ասենք օրինակ անվտանգության խորհուրդը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նկատի ունեմ։ Առայժմ դեռ իրավիճակը այսպեսին է, այսինքն արձագանքը գնալով ավելի ու ավելի կմեծանա, որովհետեւ այն ինչ որ ասում է Ադրբեջանը դա դեմ է տարածաշրջանի խաղաղությանը եւ սպառնալիք է ստեղծում տարածաշրջանի խաղաղությանը, իսկ դա արդեն ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ հիմք է հանդիսանում, որպեսզի քաղաքական սանկցիաներ կիրառվեն պետության ղեկավարության նկատմամբ։